تعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La illallah La ilahe illallahul melikül hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul vaadil emin sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Salaten ve selamen daimeyn mütelazimeyni ila yevmiddin. and um,